بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن Inşallah näme üçin Allaň ýardamy bilen ýeňilligi bilen Mefhumul fitne fil Kur'an we sunne diýip näme Kuran we sünnetde fitnäň düşündirilişi, fitnäň manysy. Şony aljak bolalyň. Biiznillah. Allah taala ýeňlise näme? Bu gün bu döwürde näme? Kä adamlar näme fitne sözüni ýaman häýil ullanýarlar, ýerliksiz o mynasyp näme ýerinde bolmadyk ýerlerde näme ullanýarlar. Şol üçin näme hakyky fitne Kuran we sünnetde nämedigini bilmek üçin inşallah näme Allah Tagalaň kitabyndan we Pygamberimiziň sünnetinden käbir aýatlar, hadyslar näme alyp Näme düşünjek bolalyňda. Ýa näme fitne diýende näme adamlar indi näme Allaň ýoluna jihad etmeklige de näme diýerler fitne diýerler. Ýa-da tagutlaň tagutlygyny adamlara düşündirip bir adam şular tagut bulam musulman bulam käfir bulam muslim bulam töwhid bulam şirk diýip şol näme asly usuly din öwretmeklik. Diniň hakykadyny tutmaklyga näme diýýärler? Fitne diýýärler. Köpüsem näme özleri Lä ilah illallah diýýän adamlaň näme gulä murji şony ýaly käfir sypatsyz bir näme din tara din tutup din görkezýän sran molýanlardan çykýada köp zatlaý. Näme musulmanlaň Allaň näme O Resulynyň öwen ýeri Şam diýlen ýere gelip, Allaň dinini dikeldip, Allaň dini üçin urşup, Allaň dini bilen ýaşalýan şotak barmaklyk fitne diýýärler düşdüň. Ýa düşýäňmi? Ana şol zatlar näme ýerliksiz ullanmaklyklary. Şonuň üçin näme hakyky fitneçiň kimdigini bilmek üçin näme etmeli bolýarys? Gelmeli diýýär, näme, Kuran we Sünnede. Tagutlarynyň tagutdygy aýdylansoň, çokunýan, näme, ilähleriniň ilähdigini aýdylansoň, näme, ýok, fitne diýýär, bul adamlar, näme, fitneçi, bul adamlar, näme, şunuň ýaly gowy däl diýip, näme, şonuň ýalak nejis sözler, onuň, näme, ýasama, Tagutlaryň gullary, müşrik, alymlar, näme äl-säluluňkylar, ol özlerini föwzan diýsin ýa şoňa meňzeş adan käfirler, näme, şon ýalylar a, açyklap, a, näme, düşündirilip aýdyn, ýo, fitne, alymlara sögü, ýo, alym dä, o, tagudyň guly. Şo, näme, olary açyklamaklyk Allah Tagala, näme, wäjib, atma-at tutup aýtmaly, o, şul adam şeýledir, şul adam şeýledir. Şuň asdalä tagudyny gorajak bolup lä ilähe illallanyň näme rükünini inkär edibilýärler-de küf femen ýekfur bit tagudyla düşdüň. Şoň üçin näme şon ýaly adamlary açyklap başlasaň şon ýaly diniň asly usulyny düşün näme fitne. Allaň dini üçin uruşmak fitne. Düşdüň. Nirde bir näme bolsa näme fitne diýýärler-de. Lisan el arabda getirýär şo taýda. Şonda näme diýýär? Dil manysy al synag. Şunuň umuman näme? Synag manysyny näme diýýär? Berýär. Fitne diýmek. O näme?